aldaketa nagusi bat da, ikasleek ukanen dute erantzun bat heen hautu guzientzat. Ezen hola aintzieneko prozeduran. Aintzineko prozeduran ukaiten zuten proposamen bakar bat. Eta zen heen hautuen artean, hobekien kokatua zena, beraz beraz zituzten sailkatu heien hautuak, hobekiena eh, kokatua zena nun ukaiten zuten bai erantzun gisa. Erra nahi du, horren azpian ziren beste hautu guzien zat, ez zuten jakiten ean hartuak ziren ez. Hala, aurtengo prozedura berriarekin, hautu guzien zat, ukanen dute erantzun bat. Beraz, hautatzen alko dute, balima dituzte bai disberdinak, eh, eskola disberdinetan, hautatzen alko dute hoiek zoin eh, ikasketetan sartuko diren.